Proszę pana, mi tu dają takie uważanki, żeby żeby coś wypadnie. Hmm. Ja tego nie rozumiem, proszę pana. Pracował pan kiedyś w szkole? Hmm. A może pan, pan coś innego do powiedzenia? Chyba porozmawiamy o tym w inny sposób. Czy ma pan przy sobie jakąś gotówkę? Hmm. I co pan z tym zamierza zrobić? Rozumiem. A czy jest pan pewny swojej decyzji? I ponosi pan y, wszystkie odpowiedzialności, niech pan na tym wie. No dobrze, to przejdźmy do sprawy. Czy kupował pan kiedyś u nas meble? I czy jest pan z nich zadowolony? Rozumiem, a nie uszkodziły panu może jakieś korniki? Co pan z tym zrobił? Skoro ma pan je, nadal możemy je w takim razie usunąć. Ile ma pan pieniędzy? Pogrzebowy, pogrzebowy. Wie pan, że teraz komornik musi przyjść do pana. <laughs> Wiem, że panu smutno. Proszę, niech pan weźmie tę chusteczkę. Już starczy, bo biuro mi pan zaleje. Proszę ten spierdalać i o wszystkim zapomnieć, rozumie pan? Do widzenia i dziękuję za rozmowę. Hey, what you doing? no, I play guitar. Uh, what's this? What's a fucking something? <laughs> it's the wood with strings. and play. <laughs> and do you, uh, can you play? You can play uh, blues. I don't like blues. I like metal. I like metal. I like metal. I like metal, heavy metal. I like, I like heavy metal. I like heavy metal. I like, I like, I like, I like. I like. What the fucking What's the word? yeah. Um,